Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտը Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում 2020 թվականի աշնանային պատերազմի ամնացորդ նվիրյալը Դավիթ Հովսեփյան Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում Հայաստանի եւ Խորհրդային միության լեգենդար հրամանատարը Հայկ Բժշկյանցի կյանքն ու գործունեությունը այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում Իրադրությունն Արցախում Շարունակելով տասնամյակներով որթեգրած իրապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ, բայց իրականում բոլորիս հասկանալի պատճառներով շուրջ 2 ամիս է արդեն ինչ ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Բերձորի միջանցքը։ Դրանով իսկ հաղթելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սննելու եւ հումանիտար մյուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախայության նկատմամբ իրականացվող շրջափակման քաղաքականությունը, որը նպատակաուղված է երկրամասի հայաթափմանն ու էթնիկ զտումներին, լրիվությամբ համապատասխանում է մասնագիտական գրականության մեջ մատնանշվող պատերազմական այնպիսի գործողությունների հետ, որի վերջնական նպատակը սեփական պատկերացումներին համապատասխան իր արժեվ դրված խնդիրների լուծումն է։ Այսինքն միջազգային իրավունքի համաձայն այն եւս պատերազմի ձև է, որի կասեցման ուղված միջազգային ամենատարբեր կառույցների, պետությունների ու հասարակական քաղաքական գործիչների կոչերը առ այսօր շարունակում է անտեսել այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Քանի որ դրա վերջնական նպատակը առանց ռազմական գործողությունների, բայց դրա իության համապատասխանող երկրամասի վերջնական գրավումն է։ հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը։ Հանուն հայրենիքյան մահացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վարպահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենաց պաշտպաներ դաստիարակելու նպատակով բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Արցախյան գույապայքարի տարբեր փուլերում մարտիրոսված տղաներին, նրանց խրագործություններին, տեղի ունեցած հիշարժամարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում փետրվարի 1-ին կլրանար այդ նվիրյալներից մեկի Դավիթ Հովսեփյանի ծննդյան 40-ամյակը։ Նրա մարդու եւ զինվորականի կերպարին կանդրադառնանք հայրենիքի ամենածորտ նվիրյալը ակնարկում։ Արցախյան նորորյա գոյապայքարի անմահ հերոսներից է Պաշտպանության բանակի մայոր, տանկային բրիգադի ֆիզիկական պատրաստության եւ սպորտի պետ Դավիթ Հովսեփյանը։ Ծնվել է 1983 թվականի փետրվարի 1-ին Թուրքմենական Նեբի Դակ քաղաքում։ 1989 թվականին, երբ Դավիթը 6 տարեկան էր, նրանք ընտանիքով վերադարձան հայրենիք, Ասկերանի շրջանի Խաչեն գյուղ։ Դավիթը սովորել է Խաչենի միջնակարգ դպրոցում։ Նա շատ լավ էր սովորում, շատ էր սիրում գրականությունն ու պատմությունը, շատ լավ տիրապետում էր ռուսաց լեզվին եւ մասնակցում էր դպրոցական օլիմպիադաներին, բայց ամենից շատ Դավիթը սպորտն էր սիրում։ Նա խաղում էր իրենց գյուղի վոլեյբոլի թիմում, որը դարձավ լավագույնը Արցախում։ Դավիթը հրաշալի մարզիկ էր, բայց իրազում էր հոր նման մարտիկ դառնալ, ով ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Արցախյան առաջին պատերազմին։ Ասենք հարազատներին, մարտական ու ծառայակից ընկերներին դպրոցական թիմում որպես լավագույն խաղացողներ եւ առաջի տեղը գրավեցինք։ 5-րդ դասարանից արդեն ինքը մեր վոլեյբոլի թիմի հավաքականի անդամ էր եւ բազմակի հանրապետության բազմակի չեմպիոն։ Սկսած 5-րդ դասարանից 6 անգամ դարել է հանրապետության չեմպիոն։ Բացի վոլեյբոլից մենու ժամանակ ինքը մասնակցել է ատլետիկայի մրցումներին մեր շրջանում 1000 մետր վազ կատարացում գրավել առաջին տեղը։ 8-րդ դասարանից սկսած արդեն զգացում է որ ինքը սերուն դեպի ռազմական ուսումն։ Մենու ջարտաղաս ընդունեց այդ մասնագիտությունը հայրենիքի պաշտպան ու սուրբ կատարեց իրեն պարտականությունը։ Ավարտելով դպրոցը Դավիթը ընդունվեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիզիկական կուլտուրայի ռազմական ինստիտուտ։ Ավարտելով ինստիտուտը լեյտենանտ Դավիթ Հովսեփյանը դարձավ ֆիզիկական պատրաստության եւ սպորտի պետ ջրականի զորամասում։ Իսկ 2013 թվականին մայոր Դավիթ Հովսեփյանը նշանակվեց տանկային բրիգադի ֆիզիկական պատրաստության պետ։ 2014 թվականին Արցախի տանկիստները փայլուն հանդես եկան Ռուսաստանում Ալաբինոյի խոշորագույն պոլիգոնում կայացած տանկային բիատլոնի միջազգային մրցումներում, որը դարձավ Դավիթ Հովսեփյանի ամենափայլուն նվաճումներից մեկը։ Արցախցի տանկիստները զբաղեցրին երկրորդ տեղը եւ ստացան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մրցանակը՝ նորագույն T-90 տանկ։ Դավիթ Հովսեփյանի տանկիստները փայլուն մասնակցություն ունեցան նաեւ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին։ 2016 թվականի սեպտեմբերին Դավիթ Հովսեփյանը ծանր հիվանդացավ, նա ուղեղի կաթված ստացավ եւ չնայած այդպես էլ լիարժեք չապակինվեց, նորից վերադարձավ բանակ ու նույն երանդով շարունակեց ծառայողական պարտականությունների կատարումը։ Դողիրիս հեղինակին նույնպես բախտե վիճակվել ճանաչելու տարբեր առիթներով շփվել նրա հետ։ Իսկ 2017 թվականին Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցած վոլեյբոլի առաջնությանը մեր թիմը Դավիթի գլխավորությամբ հերթական անգամ զբաղեցրեց պատվավոր առաջին տեղը։ Երբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը հսկայական ուժերով հարձակվեց Արցախի վրա, հրամանատարությունը ցանկանում էր առողջության պատճառով Դավիթին թողնել թիկունքում, բայց նա իր բնավորության համապատասխան մշտապես պետք է առաջինը լիներ եւ իր մարտիկների հետ մարտի դաշտ գնաց։ Դավիթը մարտնչում էր Ջաբրայելի ուղությամբ եւ ապա եղնիկներում։ Նա օգնում էր ռազմական տեխնիկայի տեղափոխմանը տարբեր ուղություններով։ Հոկտեմբերի կեսերին Դավիթը նորից ցաներ հիվանդացավ եւ մի քանի օր զորամասում մնալուց հետո նա կարողացավ ոտքի կանգնել եւ նորից մարտի դաշտ մեկնել։ Մարտական գործողությունները արդեն ընթանում էին Շուշի քաղաքի մատույցներում։ Դավիթը հավաքեց պայեստազորայիներին, ստեղծեց հետախուզական ջոկատ եւ մարտի մեջ մտավ։ Նա Շուշիի պաշտպանությանը մասնակցում էր Լաչինի ուղությամբ։ Նոյեմբերի 7-ին Տշնամին կատաղի գնդակոծության ենթարկեց մայոր Դավիթ Հովսեփյանի ջոկատի դիրքերը։ Եվականներից մեկը պայթեց նրա կողքին։ Դավիթ Հովսեփյանը զոհվեց, այդպես էլ չնահանջելով։ Լսենք հարազատներին, մարտական ու ծառայակի ցնկերներին։ Ջրականի օպերացիայի ժամանակ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել, որից հետո դե նոյեմբեր ամսին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Շուշիի համար մղվող մարտերում անznակազմը իր յենթակա ստորաբաժանումը թեկուզ եւ այն իրենը չէր հենց անմիջապես, բայց գտնվել է միշտ այդ ստորաբաժանման կողքին նախքին ղեկավարել է այդ ստորաբաժանումը եւ միջև վերջին փամփուշտը նա ընկել է այդ տղաների հետ համատեղ պաշտպանական մարտը վարելից։ Պարտավոր ենք մեր սերունդներին դաստիարակենք այնպիսին, ինչպիսին մայոր Հովսեփյանն էր։ Բոլորի համար պարտությունա որ այդ Դավիթի նման ընկեր ենք ունեցել, այդ Դավիթի հետ մենք շփվել ենք գոնե մի կար ժամանակահատվածում ինչ-որ մի պարամին դրվագում մենք իրար հետ խոսք ենք փոխանակել։ Միշտ կմեծարենք մեր հերոսներին, մեր Դավիթի նման հերոսներին։ Չենք մոռանա իրենց։ Եվ իրենց կիսատ թողած գործը մենք պիտի ավարտին հասցնենք։ Հայ ազգուններ, հերոսներ, Վարդան Մամիկոնյան, Գարեգին Նշլե, Մոնթե, Աշոտ Ղուլյան, ուտեն շարունակ եւ Դավիթը նույն ձև ընդգրկվավ այդ շարքերի մեջ։ Ծնվել էր հայրենի հողը պաշտպանելու համար, եւ չսխալվեցինք, եւ ինքը պաշտպանեց մեր հողը ու հերոսի մահով ընկավ Դավիթ Հովսեփյանը արժանացել է մարտական խաչառաջին, արիության համար, մարտական ծառայություն եւ մի շարք հալպետական ու գերատեսչական մեդալների։ Ամուսնացած էր, ունի մեկ որդի։ ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր արչև դրված խնդիրների կատարումը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ աղբյուրի, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից անցնող շաբաթվա ընթացքում 30 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ կրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Նշվում է, որ ռուս խաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցային գործընթացը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ։ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչնդոտ շարժը վերսկսելու վերաբերյալ իրականացվել է Մարտահասիրական Բերով ավտոշարասյան ուղեկցում Գորիս Ստեփանակերտ երթուղով։ Բարեկությունը իրականացվել Մարտակերտի, Մարտունու եւ Լաչինի միջանցքում 3 երթուղիներով։ Ինժեներասակարավորական խմբերի կողմից շարունակվել է տեղանքի ու օբյեկտների ականաձերծումը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանվում է, նշված է հաղորդագրություններում։ Լեգենդար հրամանատարը Բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք նաև հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփական հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի ընկած հրամանատարների ու իրյալների կյանքին ու գործունեությանը, նրանց խրագործություններին, հայրենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Նրանցից մեկին Հայկ բժշկյանցին է նվիրված մեր վերջին լեգենդար հրամանատարը ակնարկը։ Հայկ բժշկյանցը, կամ ինչպես հետագայում ավելի հայտնի դարձավ ռուսական աղբյուրներում, Դմիտրի Գայը ծնվել է 1887 թվականի փետրվարի 6-ին Իրանի Թավրիզ քաղաքում, ուզուչի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է տեղի հայկական Արամյան դպրոցում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, որն ավարտել չի կարողացել ուսանողական շարժումների մասնակցելու եւ 1901 թվականին Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցից հեռացվելու պատճառով։ Հետագայում ստացել է զինվորական բարձրագույն կրթություն, 1903-ից 1918 թվականներին եղել է սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության անդամ։ Հեղափոխական գործունեություն է ծավալել Թիֆլիզում եւ Բաքվում։ 1911 թվականին երկու անգամ ձերբակալվել է ցարական ժանդարմերիայի կողմից, ակսորվել Աստրախանի նահանգ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եղել է հայկական 6-րդ կամավորական գնդի հետելազորային վաշտի հրամանատար, ապա 6-րդ կամավորական գնդի հրամանատարը եւ մասնակցել Կովկասյան ռազմաճակատում թուրքական զավթիչների դեմ մարտական գործողություններին։ Հայկ բժշկյանցի հերոսական ուղին սկսվել էր դեռ 1915 թվականին Կովկասյան ճակատում, երբ նա որպես վաշտի հրամանատար կռվում էր հայկական կամավորական 6-րդ դրուժինայի կազմում։ Նրա հերոսության մասին 1915 թվականի սկզբին գրեց Մշակ Թերթը հայազգի հերոսներից մեկը հոդվածում։ Երբ սպանում է դրուժինայի հրամանատարը, այն գլխավորում է 3 անգամ վիրավորված բժշկյանցը եւ իր քաջերի հետ 3 օր տևած մարտերում ջախջախում է թուրքերին ու քրդերին։ Հայ քաջերն ազատագրում են 3 գյուղ, շնամուշ պրտելով մոտ 35 վերստ եւ հասցնելով նրան մեծ կորուստներ։ 600-ից ավելի սպանված զինվոր եւ 3 սպա։ Կորպուսի հրամանատար ռուս գեներալը գրքում համբուրում է Հայկ Բժիշկյանցին եւ նրա կրծքին ամրացնում Սուրբ Գևորգ շքանշանով մեդալը։ Այդ փայլուն հաղթանակից հետո Հայկի անունը հայտնի դարձավ ոչ ռուս-թուրքական ռազմաճակատում։ Հետագայում Գայը ընտանիքով հայտնում է Միջին Ասիայում, իսկ հետո էլ Մերձ Վոլգովյան շրջանում, որտեղից է սկսում է նրա փառաբանված ռազմական ուղին։ 1918 թվականին Գայը դառնում է 24-րդ Կարմիր դիվիզիայի հրամանատարը։ Մի անգամ զինվորներից մեկը հարցնում է հրամանատարին, թե ինչպես եղավ, որ Կովկասցին եկավ հասավ Ռուսաստանի կռիվներին։ Գայի պատասխանում է. Դուք ռուսներդ եկաք մեզ հայերի օգնության, կռվելու թուրքերի դեմ։ Հիմա էլ ես եմ եկել ձեզ օգնության։ Իր դիվիզիայի կարմիր բանակայինները դժվարանում էին արտասանել թե հայ կանոնը, թե բժշկյանց ազգանունը։ Ոստի խնդրեցին հրամանատարին, որ դիմեն իրեն գայ ազգանունով։ Դա իրենց համար հեշտ էր արտասանել, Հետագայում նաև ռազմական հրամաններում եւ պաշտոնական փաստաթղթերում բժշկյան ցանվանվում էր Դմիտրի Գայ։ Այդպես Ռուսաստանի քաղաքացիական կռիվներում ծնվեց լեգենդար հերոս Գայը՝ Հայկ Բժշկյանցը։ Նա հիրավի օժտված էր զորավարի տաղանդով եւ քաջիվոքով։ Երբ նրա դիվիզիան ազատագրեց Լենինի ծննդավայրը, քաղաք Սիմբիրսկը, Գայը վիրավոր առաջնորդին ուղարկեց պատմական հերագիր այդ լավ լուրի մասին։ Հետագայում Գայի դիվիզիան մասնակցում է Մերձ Վոլգովյան եւ Մերձուրալյան հայերից ավելի քաղաքների ազատագրմանը ինչից հետո նրան նշանակում են Արևելյան ճակատի առաջին բանակի հրամանատար։ Գայի զորավարական տաղանդը դրսևորվել է հատկապես Ռուսաստանում ծավալված քաղաքացիական կռիվներում։ 1918 թվականի մարտին Օրենբուրգի ճակատում իր ջոկատով կռվել է Սպիտակ Չեխերի Դուտովի զորքերի դեմ։ 1918 թվականի հուլիսից Սենիգլես Ստավրապոլյան ռազմաճակատի հրամանատարի տեղակալն էր, ապա Սիմբիրսկի համահավաք դիվիզիայի պետը։ Նրա գլխավորած դիվիզիան ազատագրել է Սիմբիրսկը Սիզրանը, Վոլգայի Ստավրապոլը, Սամարան, Սենգիլեյը, Բուզուլուկը 1918 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Գայը նշանակվել է Արևելյան ռազմաճակատի առաջին բանակի հրամանատար։ Ուրալի, Անդուրալի եւ Պոժեի շրջաններում մասնակցել է Կոլչակի ղեկավարած Սպիտակ գվարդիականների դեմ մարտական գործողություններին, Օրենբուրգի, Ուֆայի եւ Օմսկի պաշտպանությանը։ 1919 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին հարավային ռազմաճակատում 42-րդ հրաձգային դիվիզիայի Սեպտեմբերից Կովկասյան ռազմաճակատում առաջին Կովկասյան հեծյալ դիվիզիայի 1920 թվականի մարտից երկրորդ Կովկասյան հեծյալ կորպուսի հրամանատարներ։ Սպիտակ լեհրից ազատագրել է Լիտվայի եւ Բելարուսիայի բազմաթիվ բնակավայրեր։ Հայկ Բժշկյանցի մշտական երազանքն է եղել ծառայել Հայաստանին ու նրա ժողովրդին։ 1922-ից 1923 թվականներին եղել է Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ռազմական գործերի ժողկոմ, ՀԽՍՀ ռազմական կոմիսար։ Երանդուն գործունեություն է ծավալել հայկական միացյալ ռազմական դպրոցում եւ հայկական առանձին լեռնահարաձգային դիվիզիայում 1923 թվականի մայիսին նշանակվել է Սամարյան 7-րդ հեծյալ դիվիզիայի հրամանատար 1924 թվականի հոկտեմբերին նշանակվել է այդ դիվիզիայի հիման վրա կազմավորված 3-րդ հեծյալ կորպուսի հրամանատար 1927 թվականին գայն ավարտել է Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիան 1927-ից 32 թվականներին Ֆրունզեևան ռազմական ակադեմիայում եղել է ռազմական արվեստի պատմության ամբիոնի վարիչ, ուներ պրոֆեսորի գիտական կոչում։ 1932 թվականին նշանակվել է ամբիոնի վարիչ Ժուկովսկու անվան ռազմաօթային ակադեմիայում։ Գայը եղել է Սիմբիրսկի, Սամարայի, Օրենբուրգի հեղկոմների, Սամարայի նահանգային գործկոմի նախագահության անդամ։ Ընտրվել է Հայաստանի Անդրֆեդերացիայի Բելարուսիայի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների անդամ։ Գայը ռազմական արվեստի տեսաբան էր ռազմագիտական աշխատությունների հեղինակ։ 1935 թվականի հունիսի 3-ին ձերբակալվել է հակասովետական ահաբեկչական կազմակերպությանը անդամակցելու մեղադրանքով։ 1937 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ՀՍՀՄ Գերագույն դատարանի ռազմական տրիբունալի որոշմամբ մեղավոր է ճանաչվել եւ նույն օրը գնդակահարվել։ 1956 թվականի հունվարի 21-ին հետմահու արդարացվել է։ Գայի եւ նրա երկաթյա դիվիզիայի մարտիկների հիշատակին ու շարժանը կանգնեցված Ուլյանովսկում։